Aquí comença Onda Libre. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Ja ha començat una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i autogestionada, Ràdio Contrabanda. Contrabanda. que hem escoltat era el començament del programa de la setmana anterior. En aquesta que estem a 5 d'octubre, us demanem, us convidem a que ens acompanyeu fins a dos quarts de dues de la tarda en aquest diumenge 5 d'octubre, com cada diumenge en directe Onda Libre, amb remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia. Música tots aquells que, busgueu, que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana de Barcelona ho podeu fer a través de la plana web de la ràdio www.radiotresovedobles.com contrabanda.org. Allà us hi fiqueu i podreu trobar la connexió per internet, la missió per internet per poder escoltar la ràdio fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. I tots aquells que vulgueu recuperar programes antics d'això, de, de Onda Libre, doncs ho podeu fer a través del nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com Aquí anem penjant d'una manera més o menys eh, puntual els programes que anem fent els diumenges en directe perquè els els podeu descarregar al vostre ordinador i escoltar sempre que vulgueu. Música Les altres dades del programa, doncs, a l'e-mail, on ens podeu enviar els vostres missatges al llarg de la setmana, tant per suggeriments, comentaris, com per donar-nos eh, ànims per seguir endavant, és el ondalibre1917 arroba yahoo.es ondalibre1917 arroba yahoo.es 1917 en números. I per suposat també ens podeu trucar en directe al número de telèfon de l'estudi al 93 317 73 66. Donem per començat el programa d'avui dia 5 d'octubre quan són les 12 i 6 minutets. Mm -hmm. Bé, doncs el programa de la setmana passada que el vam tractar eh, sobre la reforma de la llei electoral i com aquesta llei electoral va en prejudici dels possibles canvis que es poguessin donar a la correlació de forces polítiques per engegar transformacions socials necessàries en un moment donat, com pot ser l'actual d'una crisi econòmica eh, galopant que està afectant totes les classes populars, doncs creiem que a la vista de que el pròxim dimarts, dia 7 d'octubre, es donaran tota una sèrie de mobilitzacions, mobilitzacions per les 65 hores, en contra de la directiva de les 65 hores, hem cregut convenient dedicar tot el programa d'avui a fer un anàlisi eh, de la situació econòmica, socioeconòmica, del capital a l'estat espanyol i també, sobretot, de la precarietat laboral a que afecta a la classe treballadora de l'estat espanyol. És a dir, el programa tindrà dues parts. A la primera analitzarem a, eh, a quines vicissituds del mercat està subjecte al capital en aquest país. Si l'any passat en fèiem un anàlisi del nucli dur dels representants de l'alta oligarquia eh, espanyola de quins eren i la seva correlació dins de la noblesa, dins dels títols de noblesa. Avui parlarem dels nous rics que tenen a veure amb, um, amb els canvis que s'han produït dins del capitalisme a nivell internacional, amb el fenomen dit de globalització, de la globalització, però sobretot també analitzarem quines han sigut els efectes d'aquesta ofensiva neoliberal del capital, a les classes treballadores de l'estat espanyol. Començarem amb un anàlisi de quins han sigut els canvis que s'han produït dins de la fracció més alta, més elevada del capitalisme espanyol, prenent com a base l'any 2001. Després farem un anàlisi de quines són els graus de precarietat laboral a l'estat espanyol, prenent com a base l'any 2005, i per últim, recollirem una reflexió eh, molt acurada, molt metodològica, però alhora també d'una teoria que pot aportar conclusions revolucionàries o per la praxis revolucionària per part del professor Arriola i el doctor Bassapolo, sobre el tema de la precarietat laboral. I per l'últim entrarem en el recull de notícies i convocatòries. Bé, una mica, doncs, eh, com cada setmana quan no tenim convidats ni a l'estudi ni que hagin sigut fruit d'una entrevista aquí a Onda Libre. Mm -hmm. comencem amb un article, amb la lectura d'un article que analitza els canvis que s'han produït eh, dins del capitalisme espanyol i sobretot dins de l'alta burgesia espanyola, eh, prenent com a base l'any 2001, perdó, havíem dit 2005, doncs a partir del 2001, quina és el context de classes socials que tenim en aquest país? Y comienza así, si tomamos como base el año 2001, en estos cinco años hemos pasado de una docena de poseedores de fortunas no mayores de 400 millones de euros a 100 millonarios con capitales mayores de esa cifra. De los 50 más ricos, entre todos, representan un 10% del Producto Interior Bruto de este país. Es decir, del Estado español, es decir, 95.000 millones de euros. 50 personas de este país, del Estado español, controlan 95.000 millones de euros. Así es la concentración de la riqueza. Pero no le van en la zaga a aquellos en que sus empresas no participan en la bolsa. Esta lista refleja el sector de la construcción y con ello las actividades de diversificación asociadas también la producción y distribución alimentaria o la industria farmacéutica o el sector hotelero, ocio, transporte, aéreo, agencias de viaje o los medios de comunicación o el sector financiero. ¿Qué podemos deducir de analizar este puñado de empresarios? Lo más elocuente es que en este país la riqueza antiguamente estaba en manos de pocas familias y construía su poder a través de los apoyos estatales. Es lo que habíamos visto la semana pasada al hacer el análisis de las grandes fortunas familiares que se habían perpetuado en la historia a través de la connivencia primero con el Estado franquista, fascista, y después, con el Estado supuestamente democrático burgués que tenemos actualmente, se habían perpetuado en el poder y formaban aquellas 200 familias, las más ricas del Estado español, que se habían perpetuado generación detrás de generación en connivencia con el aparato de clase del Estado. Pues lo que podemos deducir es que se ha incorporado también una nueva hornada de nuevos ricos al amparo, al calor de los cambios que ha sufrido el capitalismo a nivel internacional y que el Estado español no puede ser inmune, no puede aislarse de estos cambios que se han producido y tiene que abrirse también a la recepción de inversiones y de capital foráneo y a las nuevas necesidades de depredación y de acumulación del capital. Pues estos nuevos ricos, por primera vez, estos nuevos ricos viven para y dependen del mercado. Del mercado capitalista, de la oferta y de la demanda. Sus productos están elaborados para competir con otras empresas y sus marcas intentan reflejar el valor añadido. Los nuevos ricos representan el 80% de esta economía del país, del Estado español, e intentan asegurar su crecimiento con la compra y diversificación exterior. Han descubierto que las redes comerciales extranjeras aportan continuidad al negocio. Aún así, todavía existen grandes fortunas familiares que aún no son del todo valorables más que por comparación, pues aún no cotizan en bolsa. Y podemos citar a Juan Roch, fundador de Mercadona, La Casa de Alba, El Corte Inglés o Leche Pascual, el grupo El Pozo, Pamesa, Iberostar, Eulen, Agrolimen, San Miguel, Grupo Antolín, etcétera, etcétera. Otros grupos familiares, otros conglomerados empresariales de capital han descubierto que la valoración es una gran fuente de financiación extra y asumen esta empresa como poseídos por la ola de fusiones. Podríamos citar la compra de acciones de Endesa por parte de Acciona o Ferrovial con los aeropuertos del Reino Unido o Luis del Rivero que por medio de ACS se ha consolidado como primer accionista de Repsol PF. Es decir, existen dos grandes grupos dos grandes fracciones dentro de la alta burguesía del Estado español. Aquella que se liga a una perpetuación tradicional del negocio, que son todos estos que estamos diciendo, y que no cotizan en bolsa, porque consideran que es demasiado moderno e inestable, es decir, forman el núcleo duro, el más reaccionario y menos progresista, si podemos llamarlo así de alguna forma, del, alto, del gran capital en este país, como son por volver a nombrar algunos. Roche, Mercadona, Casa de Alba, Corte Inglés, Leche Pascual, El Pozo, etcétera, etcétera. Todos los que hemos estado nombrando. Y luego aquellos otros que han descubierto los inmensos beneficios, los ingentes beneficios que puede dar ligarse al capital foráneo y por tanto empiezan a cotizar en bolsa y empiezan a estar sujetos a los fondos de inversión internacional y son estos que hemos estado diciendo de Endesa, Ferrovial, Acciona, Red Sol y esos nuevos 50 ricos que en total entre ellos ya concentran el 10% de la riqueza del Estado español. Pero sigamos con el argumento. Hasta hace bien poco, la constelación de grandes empresas españolas, BBVA, Banco Santander, Repsol, Telefónica, lo que le llaman el IBEX, eh, las que cotizan en el IBEX, cabían en la palma de la mano y siempre carecían del principal argumento. No las dirigían empresarios. Eran simples gestores que el gobierno de turno había depositado allí. Deberíamos recordar los primeros años del gobierno Aznar o los primeros de Zapatero intentando nombrar los gestores de los antiguos monopolios. Pero señores, ahora tenemos ricos y son empresarios. Estos blanden el puño y disputan el pastel en el mercado. Es un gran avance en la mediocridad de los amañados de turno y hay otra raza que viene detrás, que se mueve entre los 100 millones dispuesta a abrir un boquete en el mercado mundial. ¿Qué decir? Con la liberalización que propusieron a ultranza, con el recetario, con los dogmas neoliberales con los cuales desembarcó el PP en el año 96, empezó a privatizar y creó una nueva casta, una nueva fracción dentro de la gran burguesía, del gran capital en el Estado español, que ya no aceptó tutelajes políticos a partir del segundo mandato de Aznar y sobre todo dentro de la época socialista, y comienza a ganar un margen de maniobra tal que puede llegar incluso a impugnar al propio poder político. Y esto se ha visto, por ejemplo, en aquel famoso caso de la OPA de gas natural a Endesa. No, era al revés, yo... Bueno, aquel lío que se produjo, que tuvo una cierta trascendencia política y que al final llegó a resolverse por propia decisión de los empresarios. Es decir, todas esas privatizaciones que en su momento llevó adelante el gobierno PP han creado una nueva una nueva fracción dentro de la burguesía del Estado español, que ya no está sujeta a los vaivenes políticos, sino a los vaivenes del sector financiero y del capital foráneo. Es decir, cada vez son menos nacionales para pasar a ser cada vez más internacionales en el sentido depredativo del capital. Pero ¿qué es lo que ha permitido que se produjera este cambio? Un periodo de 13 años de crecimiento continuado combinado con bajos salarios, un foco estable de práctica comercial establecido alrededor de las actividades del consumo y la construcción, este gigantesco laboratorio, unido a unos tipos de intereses bajos para la tradición del Estado español, ha generado unas economías de escala capaces de modificar la mentalidad del empresariado, dejando tras de sí los años de los amiguetes y reemplazándolos por los años del crecimiento en red. Algunos dirán, bueno, esto es fabuloso, supone un avance dentro de lo que había sido eh, las prácticas empresariales rancias y de sobreexplotación eh, basadas en la, sobreexplotación. Sigue estándolo en parte, y evidentemente esta es la base del sistema capitalista que había catalizado al capitalismo desde la época del franquismo. Grandes ricos con millones de mil euristas y empleos inestables. Bien, eh, estamos todos, como si dijéramos, en la gran ruleta del capital, del capital globalizado. Bueno, sí, este panorama es mejor que los años de los amiguetes del poder eh, en una economía raquítica, en la cual, bueno, todos se solapaban, todos se defendían unos a otros y formaban lo que se le llamaba la oligarquía de los monopolios. Es interesante comprobar cómo en este ranking de nuevo, de nuevo cuño, de este, nuevos empresarios de nuevo cuño, Emilio Botín, del Banco Santander, fortuna estimada en unos 1.896 millones de euros, ha sido relegado hasta el puesto 16 y con tan solo 16 líneas de texto y superado por un fabricante de camisetas, Isaac Andik Hermay, dueño del grupo Mango, con una fortuna estimada en 3.000 millones de euros, o el orgulloso Juan Marc, fortuna estimada de 2.292 millones, superado por Manuel Lao, el inventor de las tragaperras, o Gonzalo Pascual, vendedor de billetes de avión en Marsan, ambos con una fortuna estimada de 3.000 millones. Un pequeño apunte. Espléndida familia, la de los Mark, que, por cierto, pagaron de su bolsillo la llegada del ejército de Franco a la península. Con esto que queremos decir que hay cambios, hay cambios, hay cambios en la cúpula del gran capital tradicional en este país, que se sustentaba en grandes familias de rancio abolengo, que lo sigue haciendo en parte, pero que han tenido que dejar un espacio que se ha hecho a codazos estos nuevos tiburones del capital, que también reivindican su parte del pastel, y la reivindican con fuerza, porque cuentan con un apoyo. Y ese apoyo es el del capital foráneo, el del gran capital especulativo, que aborda los mercados, nunca mejor dicho, como grandes piratas que son, maximizan los beneficios y una vez que ya no pueden obtener más, lo abandonan. Sucedió en Argentina, ha sucedido en Estados Unidos con el tema de las hipotecas y puede llegar a suceder en una economía de subdesarrollado o de capitalismo periférico como puede ser la española, que se sostiene únicamente porque está dentro del contexto europeo. Si no tuviéramos este contexto, si no contáramos con la armazón que nos da el euro, seguramente ahora mismo estaríamos hablando de una auténtica crisis no solo económica, sino social, y política, que yo creo que en el fondo es lo que debemos denunciar y hasta cierto punto alentar, alentar las contradicciones del sistema, los comunistas. Y evidentemente todo revolucionario y todo antisistema. Dicho esto, vamos con una pausa musical y dejamos lo que le sucede a las clases altas, a la burguesía en este país, en el Estado español, y comenzamos a hablar de lo que supone esta crisis económica para una clase trabajadora que lleva años y años acumulando una destrucción sistemática de sus derechos laborales, entrando en lo que se ha llamado la categoría de empleo precario. Recordeu, teniu un número de teléfono para podernos trucar en directe, és el 933177366 o un mail para hacernos nos arribar vuestros comentarios al llarg de la semana a onda libre. 1917 arroba yahoo.es 1917 en números. dèiem abans de la pausa musical, doncs ara començarem a entrar en l'anàlisi de lo que és, eh, bueno, el eh, lo que sentiu com a empleo precario o precariat eh, en general. I que podem assenyalar com una de les causes, mm, diguem així, del desguarniment, de la indefensió que pateix la classe treballadora, com un procés que ha assumit en aquesta indefensió la classe treballadora, en un moment de crisi, eh, de crisi conjuntural, que no estructural encara, sinó conjuntural del sistema capitalista. Aquestes crisis cícliques que el propi Marx ja va establir, ja va predir, i després d'ell molts altres teòrics marxistes, que succeïen com a crisis d'acumulació, com a crisis de sobreproducció al capitalisme. Una crisi de sobreproducció que en el model eh, que ha emprès el capitalisme a l'estat espanyol, basat en la construcció, s'ha complert perquè ja ho veníem dient també en aquest programa, evidentment basant-nos en informacions, en articles elaborats per altres persones, el fet de que s'estava construint un 3% per sobre de la demanda del mercat. En un moment donat, això tenia que tenir una crisi de realització que vol dir simplement que guanyen menys de lo que estaven guanyant abans. I això li diuen crisi i li diuen recessió. És a dir, s'han construït moltes més vivendes de lo que necessitava la demanda. Així funciona i així d'irracional és el capitalisme. és en quina situació es troba actualment la classe treballadora? En una situació on s'ha anat laminant, on s'ha anat traient eines de resistència a aquesta crisi, en connivència, evidentment, amb els grans sindicats, en connivència amb els seus representants, se suposa, de classe, dins de, dins de les institucions, és a dir, dins de lo que podríem dir l'entramat polític, s'han anat concedint, s'han anat retrocedint i donant passes enrere en defensa de principis inqüestionables del dret al treball digne i estable. Doncs el que anem a fer ara és una petita mostra, una petita visió de quina és la situació actual que pateix, el grau de precarietat que pateix la classe treballadora i, per tant, el grau d'indefensió en què es troba enfront front de les retallades que suposarà de l'ofensiva a expenses, a costa, sobre les esquenes dels treballadors d'aquest eh, país, de l'estat espanyol, i evidentment incloem Catalunya. El número de asalariados con contrato temporal se ha disparado desde los años 80 a causa de los pactos sociales que firmaron los sindicatos amarillos con la patronal y el gobierno, de modo que un porcentaje creciente de obreros trabaja con contratos basura. El 64% de los contratos que se realizaron en el año 2005 fueron de carácter temporal, alcanzándose la mayor proporción de precariedad de los últimos cuatro años. De esta forma, a finales de 2005, la tasa de temporalidad se situó en el 33,8%, con una evolución desde 2003 de un aumento en tres puntos respecto a la masa de trabajadores. Con lo cual podemos establecer que en el año 2008, es decir, dos años después, estaríamos ya casi hablando de más del 40% de la mano de obra trabajadora, de las clases asalariada, de los trabajadores afectados por este tipo de contrataciones en precario. Durante el primer semestre de 2006, más de la mitad de los nuevos puestos para asalariados fueron también temporales, con lo que la tasa de temporalidad acabará en este periodo en el 33,9%, seis décimas más que el año anterior. España, en resumen, es el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de contratos laborales precarios, con casi el 34% ya que la media en la Unión Europea es del 13% de contratos basura, menos de la mitad que en el Estado español. Los contratos basura que no dan derecho al cobro del seguro de desempleo suman medio millón bajo las denominaciones de contrato de aprendizaje en prácticas o a tiempo parcial. Una vez despedidos, estos trabajadores no cobran ningún seguro. Además, los trabajadores a tiempo parcial cobran un 55% menos que los fijos según la encuesta del INE de 1996. Cuatro de cada diez personas que están apuntadas a las listas de desempleo es porque su contrato temporal había expirado. Los más, los más expuestos a esta forma de empleo precario son los jóvenes y las mujeres. Un 14,5% de las trabajadoras tienen un contrato temporal frente al 12,5% de los hombres. La mitad de los trabajadores temporales tienen menos de 30 años de edad. Los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son el núcleo de población más expuesto a los contratos temporales. Esta proporción, esta proporción se dispara de nuevo en el Estado español, con el 83% de las mujeres y el 87% de los hombres asalariados. Los empleados temporales son las principales víctimas del paro. El 44% de las mujeres y el 38% de los hombres que se encuentran inscritos en las listas de desempleo es debido a que sus contratos temporales habían expirado. Esta proporción se eleva al 70% en el caso del Estado español y de Finlandia, por cierto, <laughs> también. Se piensa siempre que los países del norte de Europa son una especie de oasis a nivel de todo, a nivel de derechos, de nivel de vida, etcétera. Lo habitual es que estos contratos, los contratos en precario, los contratos temporales, tengan una duración inferior a los seis meses, algo que sucede en el 35% de los casos. Esta proporción se reduce al 25% en los contratos de siete meses y un año y en los de entre uno y tres años. Y apenas un 15% de los contratos superan los 36 meses de duración. Es decir, ni llega a dos de cada diez contratos firmados en precario. Y hemos visto que esto afecta hasta los 30 años de edad y sobre todo a las mujeres. Llega a superar los dos años de contratación. Los tres, los tres años de contratación. Situación durísima, situación durísima y más en una crisis que el gobierno está paliando con con medidas de maquillaje. ¿eh? La estructura, la base, las raíces del problema, que son esta precariedad del trabajo, no las tocan. Que es esta capacidad de sobreexplotación de la mano de obra del trabajadora que está teniendo el capital en este país, no la está tocando. El Estado español, de nuevo, destaca en las estadísticas porque se firman contratos de menos de seis meses en más del 60% de los casos. Los más de un año apenas superan el 5% y los de más de tres años son inexistentes. Es decir, estábamos hablando de los casos habituales, pero es que en la práctica ni siquiera eso, ni siquiera la teoría llega a aplicarse. Los contratos en precario de más de tres años de duración no existen en este país la mayoría son de seis meses, por obra, etcétera, etcétera. Ahí, ¿tú cómo te vas a meter en una... <laughs> Bueno, a empezar aquí la típica diatriba que tienes en el parque, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a meterte en una hipoteca? ¿Cómo vas a poder empezar a endeudarte? ¿Cómo va a funcionar la economía? La economía en este país únicamente no funciona en las llamadas clases medias. No existen tales clases medias. La economía en este país únicamente sirve y funciona para el enriquecimiento integral y único de la burguesía de las clases altas del gran capital en este país, al cual en el anterior bloque le hemos puesto nombre y apellidos. Los capitalistas recurren a los contratos temporales de forma claramente ilegal, incluso fraudulenta, porque solo se pueden utilizar por los motivos que la ley determina. Una irregularidad frecuente es el encadenamiento de sucesivos contratos precarios con un mismo trabajador. Así los capitalistas abaratan la mano de obra, es decir, se ahorran el coste de los despidos y de las vacaciones. Y si me está escuchando gente joven, creo que conocen perfectamente esta situación. Es más, aquí servidor la ha padecido, igual que todo joven en precario trabajador. Cuando llega el verano, a la puta calle se ahorran pagarte las vacaciones. Pero esto, desde el trabajo que se supone más protegido, como puede ser una persona que esté en una guardería, hasta el trabajo, también se supone, se supone, más eh, históricamente, tradicionalmente protegido como es trabajar en una fábrica. Esto sucede en todos lados. En hostelería, fábrica, en educación. Actualmente el trabajador en precario no goza de vacaciones pagadas. Y evidentemente esto se suma a uno más de los ataques que está padeciendo la clase trabajadora en este país, que acaba de rematarse con esta directiva de las 65 horas a las cuales nos vamos a estar todos oponiendo el próximo martes en la calle para demostrarle a esta gente que ya basta, ya vale, ya está bien. No nos podéis seguir haciendo pagar a nosotros vuestras supuestas crisis que simplemente son que dejáis de embolsaros menos dinero de lo que estabais haciendo hasta ahora. Bien, sigamos. Otro problema similar es el de los contratos a tiempo parcial, los, en los que el obrero no trabaja la jornada laboral completa. Y esta es una modalidad de contratación que afecta a 1.375.000 trabajadores, según datos de 2005, tomamos como año referencia 2005, de los que más del 80% son mujeres. Se trata pues de un colectivo que representa más de un 8% de la mano de obra. Sus condiciones laborales son igualmente pésimas, ya que ocupan los puestos menos cualificados, tienen los sueldos más bajos y prestaciones sociales muy reducidas. Ser mujer es ser tres veces rebelde en este país, de ella la Marseille marsal, tres vueltas rabel, como catalana y como revolucionaria la mayor parte de estos trabajadores son mujeres y jóvenes que no pueden disponer de otra ocupación ya que atienden otro tipo de necesidades como el cuidado de los hijos o los estudios. En otros casos estos contratos encubren el pluriempleo, el <laughs> famoso pluriempleo. Es decir, situaciones en las que el trabajador se ve obligado a emplearse en varios oficios simultáneamente para cubrir sus necesidades económicas. Este es el segundo gran fenómeno de este país, la falta, la falta de capacidad de articulación de una respuesta colectiva y de una toma de conciencia colectiva se debe única y exclusivamente, casi podríamos decir, por parte del trabajador precario medio, al agotamiento físico al agotamiento físico, con jornadas de más de 10 y de 12 horas, no estoy diciendo ninguna barbaridad, con jornadas de más de 10 y de 12 horas, una persona totalmente agobiada por las deudas y la encadenación de varios trabajos en su vida laboral, es una persona cuyo nivel de conciencia crítica no se le puede reprochar que sea bajo. Es más, se le ha de entender y comprender que esta persona, cuando llega sus momentos de asueto, sus momentos de ocio, los dedique a la pura alienación que le ofrece el sistema de consumismo capitalista, al sistema del espectáculo, la sociedad del espectáculo. Es deber de toda persona que goce de la oportunidad de reclamar, de defender, de elaborar sistemáticamente pensamiento crítico y de elaborar y defender propuestas obreras en la calle, dar de sí todo lo mejor en favor de estas personas y no criticarlas sectariamente, diciendo que son unos borregos, unos adocenados, una alienación completa. Estamos hablando de que actualmente la mano de obra trabajadora, el asalariado en este país, en el Estado español, padece unos grados de explotación tales que lo agotan física y mentalmente y lo único que lo capacitan es para seguir encadenado al yugo del capital. Para acabar, el colmo de la situación se produce cuando el trabajo a tiempo parcial es además precario. Es decir, que no se trata tampoco de un trabajo fijo o, ilimitado. Un 55% de los contratos a tiempo parcial son, al mismo tiempo, precarios.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 de lo que ells creuen que haurien d'haver guanyat i ja no guanyen. Aquesta és l'única explicació que li podem donar a la crisi. Mai podem fer com és el que intenten fer-nos a través dels seus mitjans de desinformació i tergiversació és interioritzar el problema que ells mateixos han creat. No hem de pagar-ho nosaltres, aquesta crisi. No ens hem de creure que nosaltres formem part del problema. Nosaltres som la solució. I aquesta solució se'n diu socialisme. I aquesta solució se'n diu comunisme. I aquesta solució se'n diu expropiació i derrocament de l'estat capitalista. Per tant, és deure de tots aquells que senten com a, com a necessitat l'un món millor, lluitar per la transformació d'un món millor que és possible, anar tots aquest pròxim dimarts a la convocatòria que hi ha tant a les 6 i mitja com a les 7. No anem a entrar ara quina de les dues millors és convocatòries. S'ha d'estar a les convocatòries que es fan el pròxim dimarts, dia 7, per protestar en contra de la directiva de les 65 hores. I és deure de tots aquells militants que estan organitzats conscientment, ja sigui en col·lectius polítics, en col·lectius de solidaritat amb presos, en, en sindicats, en organitzacions polítiques, etc etc. de tota aquesta gent que té aquest grau de conscienciació i de militància, adonar-se'n que estem davant d'un repte. Sí, sempre que hi ha una crisi econòmica per part del capitalisme, té una translació de crisi política que hem d'aprofitar tots aquells que estem immersos en la lluita contra el capitalisme, que creiem conscientment en la necessitat d'una transformació radical del sistema per aprofitar aquestes contradiccions cícliques que té el capital, fer-les més profundes fins a provocar-ne l'esfondrament de tot l'edifici capitalista i burgès. Per tant, estem en un moment que hem de cercar la màxima unitat. La màxima unitat de principis i la màxima unitat d'acció. I en aquest programa, humil i modestament, és per lo que lluitarem i abrugarem per aconseguir aquesta unitat d'objectius i de principis i de pràctiques anticapitalistes. Bé, i ara comencem amb la part del programa que té a veure amb convocatòries i notícies. Donem la cortinilla, posem la cortineta de l'entradeta de la secció i comencem amb aquesta part del programa d'Onda Libre. Mm. Doncs eh, començarem amb una notícia apareguda a VilaWeb el passat divendres 3 de... Pues això, 3 d'aquest mateix mes, d'octubre de 2008, on diu que el jutge suspèn la semillibertat a l'exactivista Jean-Marc Rullan. L'exactivista d'Acció en Direct, Jean-Marc Rullan, diu la notícia, ha tornat a la presó on ja va passar 21 anys després de 10 mesos de semillibertat. El jutge de l'aplicació de penes de París l'ha privat de la semillibertat a petició del fiscal, que considera que Ruyan reivindica la lluita armada en unes declaracions fetes a l'Express. Uh, bé, Evidentment, aquesta Web surt també les declaracions eh, que va fer en Jean-Marc Rurian i que li diuen que bueno, són, són constitutives de delicte per abogar per la lluita armada. Durant el règim de semillibertat, Rullan passava la nit i els caps de setmana en una presó de Marsella. Rullan tenia prohibit pel jutge de fer declaracions sobre les accions polítiques per les quals havia estat condemnat l'any 87. Fins ara havia aconseguit algunes entrevistes, com aquesta que reprodueix VilaWeb a Xavier Montanyà, publicada a VilaWeb el març passat. En totes les entrevistes havia complert el requisit del jutge i a la darrera, la publicada a l'Express, Rouyan manté la mateixa línia del discurs amb declaracions perdó, amb de, eh, de la mateixa línia del discurs amb declaracions com aquesta. I obrim cometes. Aclarim les coses. El procés de la lluita armada, tal com va néixer després del 68, dins aquell formidable impuls d'emancipació, ja no existeix. Però jo, com a comunista, continuo convençut que la lluita armada és necessària en un moment del procés revolucionari. Uns quants mitjans de comunicació francesos les han contextualitzades com si Royan defensés la lluita armada o reivindiqués el fet o reivindiqués els fets que el van portar a la presó. La privació de semillibertat durarà pel cap baix fins al 16 d'octubre. Llavors el jutge haurà de decidir les condicions penitenciàries de Rouyan. Cal tenir en compte que tan sols li malcaven dos mesos per poder obtenir la llibertat condicional. Per tant, hem de denunciar i estem davant d'un nou cas de repressió a un activista, a un militant que continua sent fidel als seus principis, conseqüent amb els seus principis com a comunistes. Com a comunistes mai obviem la necessitat de la violència en el procés revolucionari. Violència que no hem començat nosaltres, violència que es dona cada dia i és practicada cada dia per part del capital en la violència, com hem vist, per exemple, dels contractes i dels treballs en precari. Anem amb una altra pausa musical, comentem la segona notícia i després de tot seguit de comentar-la ja farem eh, el pas a les convocatòries que hi han plantejades per aquesta setmaneta. Recordeu, esteu a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada, que podeu escoltar també fora de l'àrea metropolitana a través de la seva emissió per internet a www.contrabanda.org. la segona notícia i és la agressió al pres polític Gasteiztarra Erlanz Cantabrana per un pres comú amb vincles paramilitars. Mm -hmm. El pres polític de Gasteiz i militant del Socor Roig Internacional va sofrir una agressió el passat divendres 19 de setembre per part d'un pres comú vinculat al paramilitarisme fascista feixista Colúmbia. Erlans Calantabrana Berrio, presa a Navalcarnero, Madrid 4, va sofrir un fortíssim atac a la cara, varis punts de sutura en el llavi i, un pat... i una... bueno, una atxivada als testicles. A més, perquè no pogués defensar-se, un altre pres eh, colombià el va atravar amb les seves cames, les d'Arlans, mentre aquest era colpejat. L'agressió venia precedida per una sèrie d'amenaces de mort per part d'aquest pres vinculat al paramilitarisme colombià, perquè Cantabrana va ser testimoni d'una extorsió d'aquest feixista a un altre pres social. Sí. Després de l'atac, Erlans va sofrir un mareig amb pèrdua de coneixement i posteriorment fortíssims dolors de cervicals i el clatell i va ser atès pels serveis mèdics de la presó. Recordem, hola, recordem que aquesta és la segona agressió, agressió que sofreix aquest pres polític, ja que el febrer a la presó de Meco va rebre una pallissa amb pals per part d'un pres comú marmat psiquiàtricament que li va danyar dos dits i li va ocasionar forts hematomes a l'esquena i a les seves cames. Cantabrana, militant solidari del Socors Roig Internacional, és malalt crònic amb múltiples patologies diagnosticades i reconegudes en els mateixos informes mèdics penitenciaris com poden ser cardiopatia, artrosis de cervicals, esofagitis, rinitis, sinusitis agudes i cròniques, hipertensió arterial, crisis epilèptiques, trastorn adaptatiu i trastorn ansiolític recurrent del risc. Es troba en prisió provisional acusat de pertinença o militància als Grapo. Des de la seva estança en presó, la seva, el seu estat de salut s'ha anat agravant paulatinament i es troba molt medicat. Des de l'agressió actual a la seva família, que es va, bueno, es va assabentar en visita el cap de setmana, doncs ha engegat una campanya de mostra de solidaritat eh, per denunciar aquesta agressió que ha partit per part d'un pres comú amb vincles paramilitars amb el feixisme colombià. Hi ha una manera de fer-li arribar la nostra solidaritat, que és enviant una carta al Centre Penitenciari de Madrid 4, a la carretera número 5, quilòmetre 27,7, eh, 7, eh, mm, apartat de correus 28600 Navalcarnero, Madrid. A l'atenció d'Erlanz, amb acabat amb Z, TZ, Cantabrana, Berrio, Centro Penitenciario de Madrid 4, carretera número 5, quilòmetre 277, 28600 Naval Carnero a Madrid. També podeu trobar més informació sobre aquest fet i, evidentment, uns altres a la web de solidaritat eh, de Socorroig Internacional, que és www.presos.com www.org. Doncs després d'aquesta notícia, eh, on denunciem aquesta agressió que ha patit el pres, eh, bueno, el solidari de Socorro Roig Internacional, anem amb una altra pausa musical i ja comencem amb la lectura dels events i actes per aquesta setmana, on, evidentment, al central, el més important és l'acte de les 65 hores, en contra de la directiva de les 65 hores, aquest pròxim dimarts. I bé, doncs, ara, en els minutets que ens resten de programa, el que anem a fer és una lectura de les pròximes convocatòries d'aquesta setmana, on el dimarts, ja ho hem dit, és el punt clau per lo que té d'importantíssim de mobilització en contra de la directiva de les 65 hores en el context actual en el que estem aquí a l'estat espanyol i a Catalunya. Doncs és una manifestació i aturades al llarg del dia, fins i tot, eh, bueno, ja s'està parlant també d'empreses tan importants com la SEAT per poder pressionar davant d'un uh, panorama d'ERE que s'està plantejant, d'ERO, perdó, d'expedient de regulació d'ocupació, doncs eh, ho volem fer coincidir amb aquestes aturades, amb aquestes manifestacions en contra de, <coughs> de la, perdó, de les directives de les 65 hores, doncs aquest pròxim 7 d'octubre, amb motiu de la celebració de la Jornada Mundial pel Treball Digne i contra la Directiva Europea de les 65 hores, hi ha una manifestació el 7 d'octubre a les 18.30 a dos quarts de set a Barcelona, a la Via Laietana cantonada amb Junqueras, convocant la Confederació Sindical Internacional. Música bé, també podríem parlar d'unes altres convocatòries al, pel mateix dia en altres, eh, en altres comarques, en altres indrets del país, de Catalunya, eh, dins de la jornada de mobilització i lluita contra la directiva europea eh, de les 65 hores tindrà que concentracions a Girona a les 8, al Pont de Pedra, a la Rambla de Pont de Pedra, entre Pont de Pedra i Rambla de la Llibertat, a convocatòria de CGT, COS, CEPS, eh, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la IAC. I a Tarragona, a les 7, a, eh, entre l'estàtua dels despullats i a la Rambla Nova, una altra convocatòria de CGT endavant, de tots, eh, tots els sindicats i totes les organitzacions socials fora de les majoritàries o institucionals. Doncs tenim això tant a Girona com a Tarragona. A Girona, a les 8, al pont de pedra Rambla de la Llibertat, i a Tarragona, a les 7, a l'estatua dels Despullats, Rambla Nova, convocatòries descentralitzades de lo que és Barcelona per manifestar-nos en contra de la directiva de les 65 hores i pel treball digne. i tornem a parlar de Barcelona perquè bueno, ha sortit una notícia, un comunicat, eh, a més per al comitè de vaga eh, alternativa, com si diguéssim a la, a la majoritària que és convocada per aquesta Confederació Internacional dels Sindicats i que té la seva convocatòria també a la mateixa hora, a les 6 i mitja però havia la lletra amb Junqueras, doncs l'altra vaga, l'alternativa als sindicats grocs majoritaris sense entrar en valoracions a quina és millor d'una altra, ja ho hem dit, en aquest programa busquem la unitat per sobre de debats polítics, cadascú aquí, evidentment, cadascú amb la seva opinió i amb les seves raons vàlides per les dues parts. Doncs diguem que eh, ha sortit un comunicat doncs, eh, on es denuncia les traves que està posant la Generalitat eh, per la convocatòria d'aquesta altra manifestació eh, s'han reunit amb el Servei de Relacions Col·lectives de la Direcció General de Relacions Generals de la Generalitat de Catalunya i han re refermat la seva convocatòria de vaga que afectarà el territori complet de Catalunya el dia 7 d'octubre de 2008 i la realització concreta de les hores de vaga serà decidida a cada empresa. Això està parlant d'aquestes aturades que es produiran al, produiran al llarg de tot el dia, ja que l'objectiu de la convocatòria és cobrir legalment la celebració d'assemblees informatives, així com l'assistència a la manifestació que es realitzarà aquest dia. Bé, han parlat d'unes aturades de 1 a 4 hores a diferents torns dels dies, segons els acords als que arribin els treballadors. Per això, les seccions sindicals que facin l'aturada hauran de comunicar-ho a la direcció de l'empresa. Aquí s'està parlant la gent que convoca això, evidentment, són eh, els alternatius, són tant CGT com Coves, com tota una sèrie altra de sindicats i col·lectius eh, polítics com poden ser Revolta Global, Corriente Roja, Endavant... Bé, tot, la CNT també s'hi adhereix a això. Tot l'altre espectre que se surt de, diguéssim, dels sindicats i els partits institucionals, els sindicats majoritaris, doncs eh, estan en contra d'aquelles mesures més parcials, que parlaven, per exemple, comissions obreres i UGT, d'aturades de 5 minuts, ells estan parlant d'una a 4 hores, i, evidentment, també es canvia el lloc de convocatòria. La convocatòria per la gent que també està en contra de la directiva de les 65 hores, eh, però que està dins de, com si diguéssim, d'una campanya a un comitè de, a través d'un comitè de vaga, una campanya contra les 65 hores, és el propi, també el dimarts, dia 7 d'octubre, a les 18.30 hores, al Passeig de Gràcia, cantonada amb Provença. Ho tornem a dir, Passeig de Gràcia, cantonada amb Provença, és a dir, hi haurà una simultaneïtat en dos punts, amb un contingut polític diferent, un estarà a Via Laietana amb, Jun... Via Laietana amb Junqueras i l'altre estarà a Passeig de Gràcia, cantonada Provença. Ens dol anunciar-ho per separat, ens agradaria més que hi hagués hagut una unitat, però respectem els plantejaments polítics d'uns i uns altres. Doncs ja ho tenim, això pel que fa al dimarts en tot aquest conjunt de mobilitzacions, tant a Barcelona com fora d'ella, a Girona i a Tarragona, ho hem consignat, per aquesta consigna a per aquesta manifestació en contra de la directiva de les 65 hores. Estem en una o estem en una altra, lo important és fer-nos sentir al carrer que estem en contra d'aquest nou intent de fer-nos pagar la seva crisi per part del capital. Bé, però és que el pròxim dimarts, el mateix dimarts, tenim la presentació a Catalunya del Fòrum per la Tercera República. I eh, aquest acte és exactament a dos quarts de vuit, a les set i mitja. És, dir... és a dir... Uh, bé, pels que ja portin una hora a la mani i decideixin acostar-se a aquest acte tan interessant, es trobaran que hi ha una presentació a càrrec de Miquel Jordà i una presentació de la convocatòria per construir la Tercera República a càrrec del senyor Julio Anguita, ni més ni menys. També comptarem amb la participació de Ramon Serrano, Josep Sánchez Cervelló i Carlos Rojas i Bernat Muniesa. Senyors, també aquest hem de tenir-lo molt en compte, l'insigne intel·lectual, activista i catedràtic de la UB, senyor doctor, doctor, doctor, senyor doctor Bernat Muniesa. Bé, una mica més serios, doncs tenim el pròxim dimarts, el mateix dimarts, dia 7 d'octubre, en el context de totes aquestes mobilitzacions en contra de les directives de les 75, eh, de les 65 hores, doncs tenim aquesta presentació del Fòrum per la Tercera República a, amb una presentació de la convocatòria a càrrec de Julio Anguita, excoordinador general Izquierda Unida, exsecretari general del PC, etc etc. parlamentari, senador... Bueno. Eh, el joc és a la sala d'actes de l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda número 6, amb forament limitat, tio. I preu d'entrada gratuïta. Sí, home, bueno, bastant nopi. No ens faríem pagar, espero que no. Seria bastant atípic, vaja. Uh, doncs això, el Fòrum per la Tercera República tindrà lloc presentació el pròxim dimarts, dia 7 d'octubre, a dos quarts de vuit, a les 19.30, a la sala d'actes de l'Ateneu Barcelonès, i això es troba al carrer Canuda, número 6, a Barcelona. Música el 10 d'octubre, durant tot el dia i des de les 8 del matí, tindrà lloc al Museu d'Història de Catalunya, a la plaça Pau Vila, eh, una xerrada, tot un seminari sobre eh, moviment obrer a Catalunya durant els anys 1953-1976. És a dir, serà tota una jornada dedicada monogràficament a moviment obrer a Catalunya en aquestes dates eh, podem llegir la introducció. Però, bueno, és a dir, hi ha tota una sèrie de ponències presentades per estudiosos i catedràtics i, bueno, investigadors, en general, molt reputats de la feina que fan. Podeu trobar tota la informació a www.fcifcim.cat, Fundació Catalana d'Investigacions Marxistes, vol dir fcim.cat, i allà podreu trobar tot el programa de la jornada completa que es dedicarà al Museu d'Història de Catalunya, a la plaça Pau Vila, al Mo... a sota el títol Moviment Obrer a Catalunya 1953-1976. Això comença a les 8 del matí i acaba sobre, bueno, per la tarda cap a dos quarts de set, dos quarts de vuit. Interessantíssim per qui es vulgui acostar i conèixer eh, d'una forma sistematitzada, reflexionant i aportant idees eina per part de tota una colla d'intel·lectuals, compromesos també en el seu moment, en el període que estem parlant, que van participar de la transició i que ara, doncs, això, ens dediquen a acostar-nos una mica d'aquell passat per fer-nos llum en aquests temps tan ombrívols per la classe treballadora. Música I no ens volem acomiadar sense fer-vos notar que el pròxim 12 d'octubre, que coincideix a més amb el programa, justament, hi ha una manifestació el diumenge 12 d'octubre a les 11 a la plaça de Sants, convocada per l'esquerra independentista del Barcelonès amb motiu del 12 d'octubre, on, sota el lema 12 d'octubre, res a celebrar, combatem el feixisme per qui vulgui conèixer molt més de, de lo que s'estarà plantejant, segurament ens hi farem ressò el pròxim, eh, el pròxim diumenge, es pot llegir una publicació especialment publicada per l'esquerra independentista eh, que es diu Barcelona antifeixista, diu així, Barcelona antifeixista, i la podeu trobar en format PDF, us la podeu descarregar per llegir-la a la plana de l'agenda Endavant, que és www.endavant.org. Doncs amb aquesta última convocatòria per la manifestació a les 11 a la plaça de Sants eh, amb motiu del 12 d'octubre, sota el lema Combatem el feixisme, 12 d'octubre res a celebrar, ens acomiadem fins la setmana que ve on tindrem una altra onda libre més, un altre programa més, una altra setmana més amb vosaltres, aquí a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM, Ràdio Lliure i Autogestionada. Que tingueu molt bona setmana, sigueu feliços i felices, i ens veiem tots, ens veiem tots, el dimarts a la tarda. Salut! Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.